Die woord van die Heere wat gekom het tot Oosia zien van Beheri tijdens die regering van konings Isia, Jotam, Olgas en Iskia van Juda en van koning Jerubiam van Israël, zien van Joas. Een inleiding tot die woorden van die Heere dier die dienst van Oosia. Die Heere het vir Oosia gesê, gaan trouw met de prostitiet wat buiten echtelijke kinders het, van die land is bezig om te oreer, om heel te mal ontrouw aan die Heere te worden. Hosea het toe met Gomer dochter van de Blaiem gaan trou. Sy het zwanger geraak en vir Hosea een sien in die wereld gebring. Die Heere sê toe vir Hosea, noem die sien Israel, want ik ga binnenkort die koningshuis van Jeje laat bloed vir die bloedbad in die stad Israël en ik ga die koningskap in Israël tot niet maak. Die dag zal ik die leer van Israël vernietig in die Israël vlakte. Gomer het weer zwanger geraak en sy het dochter gekregen. Die Heere het toe vir Oosia gesê, Noem maar sonder ontferming, want ik ga mij niet weer oor Israël ontferm en hulle sonde vergewe nie. Maar ik zal mij oor Jeda ontferm en ik, die Heere hulle God, zal hulle red. Ek sal dit niet doen met wapens, oorlog, paarden en ruiters nie. Nadat sy vir sonder ontferming gespeen het, het Gomer weer zwanger geraak en een sien gekry. Die Heere het gesê, noem om nie my volk nie, want jelle is niet mijn volk nie en ik is niet jelle God nie. Toch zal die getal van die Israëlieten in die toekomst wees soos die sand van die sedert wat niet getal of gemeet kan worden. nie. Waar nou vir hulle gesê word, jylle is niet mijn volk nie, zal vir hulle gesê word, jylle is kinders van die levende God. Dan zal die Jediërs en die Israëlieten weer een woord en vir hulle een leier aanwijs in die beheer van die land oorneem. Daar die dag sal Israëlse val groot wees, Sê maar so lang vir julle broers, my volk, en vir julle sisters, die vir wie daar ontferming is.